จิตจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นก็คือจิตที่รู้จักขูประสาทเป็นอารมณ์ เกิดขึ้นขณะทีละขณะทีละขณะจนครบสิบขณะ every mind movement take the same object based on the same base จิตขณะทั้งสิบขณะนั้นมีอารมณ์เดียวกันคือจักขุประสาทเป็นอารมณ์แล้วก็มีวัตถุเดียวกัน คืออิงอาศัยหัตถยวัตถุเกิดขึ้น So, เหมือนกันค่ะ as I have told you to all of you, my dog cognitive process arises many times with the interruptions of bhavanga. So you must pay attention continuously until the cognitive process become weak. At that time, develop concentration, pay attention, the sakupasada again, cognitive process will arise again. You need to pay attention consciousness in each mind movement again. และอย่างที่ท่านได้เคยอธิบายมาแล้วว่าในมโนทวารวิถีเมื่อเกิดขึ้นสิบขณะแล้วมีผวังขั้น แล้วก็เกิดมโนทวารวิถีสิบขณะ แล้วมีผวังขั้น แล้วก็มโนทวารวิถีสิบขณะแล้วมีผวังขั้น ท่านจะต้องใส่ใจไปทุกมโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อต่อเนื่องจนกระทั่งท่านเห็นว่าอ่อนกำลังลง ขอให้ท่านใส่ใจไปที่จักขู่ประสาทใหม่ แล้วก็ท่านก็จะเห็นว่ามีมโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นรับอารมณ์ใหม่ก็คือแต่ว่าเป็นจักขู่ประสาทแต่ว่าแต่ว่าเราเราใส่ใจครั้งใหม่นะคะก็จะเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันแต่ขอให้ท่านใส่ใจเพื่อที่จะดูลักษณะของจิตที่รู้ จักขู่ประสาทเป็นอารมณ์อะค่ะเกิดดับเกิดดับ So second mentality is pasa. So there is pasa in each mind movement. So you need to pay attention pasa in each mind movement. แล้วนามธรรมต่อไปก็คือัสสะัสสะก็คือการการกระทบ คือเป็นการกระทบของจิตอารมณ์และอะไรนะวัตถุ วัตถุจิตอารมณ์ใช่ไหมคะกระทบกัน เป็นการกระทบกัน ขอให้ท่านใส่ใจไปที่ลักษณะการกระทบกันที่เกิดขึ้นในแต่ละจิตขณะค่ะทั้งตั้งแต่ขณะที่หนึ่งจนถึงขณะที่สิบแล้วก็มีผวังขั้นแล้วก็มโนทวารวิถีใหม่อีกสิบขณะก็ขอให้ท่านใส่ใจไปที่ลักษณะของภาษาที่เกิดขึ้น so when you can do two next you must do two together แล้วเมื่อท่านสามารถดูเมื่อท่านสามารถเเห็น เห็นจิตและผัสสะได้รวมเป็นสองนำนำนามธรรม นามปรมัตสองแล้วในในขั้นต่อไปท่านจะต้อง เห็นทั้งสองนี้ร่วมกันค่ะ คือว่า ให้ให้ท่านจะต้องใส่ใจไปที่จิตและ ผัสสะในแต่ละจิตขณะ ให้ท่านต้องใส่ใจทีละสองอย่างอะค่ะ So after that, Vedana in each my moment. ในลำดับถัดไปให้ท่านใส่ใจแต่เวทนาที่เกิดขึ้นในในในจิตขณะทั้งสิบแต่ว่าเวทนาจะต่างกันนะคะ so in this way you need to continue one after another ในในเยี่ยงนี้ท่านท่านจะต้องท่าน ท่านก็จะต้องกำหนดดูนามปรมัตไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบท่านในมโนทวารวัจนะก็จนครบ12นะคะ จิตและเจตสิก ส่วนในชวนะก็จนครบ 34ค่ะ so whenever you are going to do new mentality you need to do separately for each mind movement when you are familiar you should do two together three together four together five together a n d t i l 34 together ในทุกๆครั้งที่ท่านจะเริ่มกำหนดดูนามปรมัตอย่างใหม่ ท่านท่านก็ต้องทำไปแต่เพียงอย่างเดียวก่อน แต่ว่าเมื่อท่านคุ้นเคย ท่านมีความชำนาญมากพอสำหรับนามปรมัตอย่างเช่น เวทนาแล้วใช่ไหมคะ ท่านก็จะจเมื่อท่านทำได้ชำนาญคล่องแคล่วอยู่แล้วท่านท่านก็ต้องทำ ทำไปพร้อมกัน อย่างเช่น ตอนแรกทำจิตก่อน แล้วก็ทำจิตไปอย่างเดียว แล้วก็ต่อไปทำผัสสะก็ก็ทำผัสสะไปอย่างเดียว แล้วก็ทำจิตและผัสสะพร้อมกัน ต่อไปก็ทำเวทนาไปอย่างเดียว แล้วก็ทำจิตผัสสะเวทนาพร้อมกันสาม ต่อไปก็สัญญาไปอย่างเดียว แล้วก็ทำพร้อมกันสี่ทำอย่างนี้ ไปทำไปในลักษณะนี้จนครบทำพร้อมกันทั้งสสสามิบี่ค่ะ You think very difficult ท่านคิดว่ายากมากหรือเปล่าคะถ้าจินตนาการก็ยากแต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า ผู้ที่เจริญสมาธิได้แล้ว ก็ยอมรูปชัดตามความเป็นจริง You know, in our life, we are very interested to study, very interested to study many, many things. ท่านทราบไหมว่าท่านทราบไหมคะว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราเราสนใจที่จะเรียน Until we die without satisfaction จนกระทั่งตายแล้วก็ยังไม่ยังไม่อิ่ม Is there anybody who's told I'm satisfied with what I have done That's why today I will leave this body ท่านท่านถามว่าเมื่อท่านเมื่อท่านจะจาก จะจากจะล่าล่างนี้ไปเนี่ย ท่านอิ่มแล้วยังคะพอใจแล้วยังเออพอใจแล้วยังคะ กับกับสิ่งที่ท่านได้ทำมาคำเปลไม่ค่อยดี มีใครหนอแต่ว่าจริง ๆ ในในภาษาธรรมะท่านใช้คำว่า ไม่อิ่มอ่ะไม่ไม่รู้จักอิ่มอ่ะค่ะไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ พอใจในสิ่งที่ท่านได้ทำ ท่านได้พอใจ พอใจเพียงพอหรือยังในสิ่งที่ทำได้ทำแล้วในชีวิตนี้ก่อนตายอะค่ะ เข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจคำแปลไม่ดีจริงๆอืม ไม่ค่อยดี อย่างที่อาตมา ไม่ใช่อย่างที่อาตมาบอก คนใดคนหนึ่งที่สามารถที่สามารถเปลได้ เออ ใช่แล้วอาตมาจะเพิ่ม มีใคร มีใครหนอ ที่บอกว่า อืมแล้ว เพราะฉะนั้น อาตมาจะละรังนี้ไปวันนี้ มีไหมไม่มี ไม่มี เพราะเพราะอะไร เพราะเหตุใดเพราะว่า เราหาสิ่งที่ไม่มี แ็นไม่มีที่สิ้นสุด เพราะว่าเราก็กำลังหาอยู่สิ่งที่ไม่มีสิ้นสุด ใช่ไหม if we learn computer technology when will it end it give a lot of dukkha ท่านถามว่าอย่างเช่นเราเรียนเราเรียนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีที่สิ้นสุดของการเรียนไหมคะ every three months, every six months. It is changing. เปลี่ยนทุกๆสามเดือนทุกๆหกเดือนเลยค่ะทุกมากค่ะพูดก่อนหน้านี้พูดท่านพูดใช่ใช่ใช่ <laughs> If we if we seek after things there is no end it is just for suffering only ถ้าหากว่าเราไล่ล่าหาสิ่งที่มันไม่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนี่ก็คือเป็นเป็นไปเพื่อความทุกข์เท่านั้นค่ะ The Dharma penetrated by the Buddha the Dharma taught by the Buddha the Dharma we are practicing it is there is it ends so the more you do the more you will see the end it is for liberation It is to make an end of dukkha. แต่ว่าพระธรรมของพระบรมศาสดายิ่งเราปฏิบัติ เราก็จะยิ่งใกล้จุดสิ้นสุด เพราะว่าพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสสอนนี้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ It is its limit. If you know this, you can make an end of suffering. เพราะว่ามีมีจุดจำกัด มีขีดจำกัด ถ้าเผื่อว่าท่านทราบ ท่านจะสามารถที่จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ค่ะ If you know for noble truth you can make an end of suffering step by step ถ้าเผื่อว่าท่านเข้าใจพระอริยสัจสี่ท่านสามารถที่จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เป็นทีละขั้นตอนครับ ไปตามลำดับ Actually it is not as much as what we are doing in our life โดยที่แท้แล้วการกระทำที่สุดแห่งทุกไปทีละลำดับเนี่ยไม่ได้มากไม่ได้มากมายเหมือนอย่างที่อย่างสิ่งอื่น ๆ ที่เราได้ทำมาแล้วในชีวิต It is very simple there is no complex เรียบง่ายมากไม่ไม่ไม่ซับซ้อนค่ะ This world is complicated world you know This world is complicated world โลกโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกที่ซับซ้อนมากค่ะ Because of กิเลสเพราะกิเลสค่ะ That's why the teachings of the Buddha is to remove defilements พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเพื่อที่จะละกิเลสค่ะ From the complicated world to the simple world จากโลกที่สลับซับซ้อนไปถึงไปยังโลกที่เรียบง่ายค่ะ ไปสู่โลกที่เรียบง่าย Because of this reason we all need to study learn practice more and more the teachings of the Buddha for our liberation ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติมากขึ้นและมากขึ้น เพื่อที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ค่ะ That's why if we follow things there things which has its end we will see the end if we follow things which has its end we will see the end หากว่าท่าน หากว่าท่านตาม หากว่าท่านเดินตามในสิ่งที่มีจุดสิ้นสุด ในที่สุดท่านก็จะได้เห็นจุดจบค่ะ The event but we are just following the things which has no end เพียงแต่ว่าเราเรามักจะชอบดำเนินรอยตามสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด ต้องเปลี่ยนทัศนคติถ้าไม่เปลี่ยนไม่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ อยากอยากจะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าต้องเปลี่ยนทัศนคติท่านพูดภาษาไทยเก่งมากทุกทุกคนสอนอาตมาว่า time is it now 8.30 oh okay there is time so I will continue another one more step ยังคงเพิ่งจะสองทุ่มยี่สิบยังคงมีเวลาเหลือพระอาจารย์จะอธิบายเพิ่มขึ้นกว่านี้ค่ะ so these mind or cognitive process are nothing else it is related to you it is related to mind or like when you are thinking something at that time when you remember something At that time, m y d o cognitive process arise all the time. เพราะว่ามโนทวารวิถีนี่ไม่ไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตของท่าน ในเวลาที่ท่านคิดก็ตาม หรือในเวลาที่ท่านจำสิ่งใดได้ก็ตามก็มโนทวารวิถีก็จะเกิดขึ้นในจิตของท่านค่ะ If it is wholesome object, mind or cognitive process arise with wholesome mind. ถ้าเผื่อว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์กุศลจิตที่เกิดในมโนมโนทวารวิถีก็จะเป็นกุศลจิตค่ะ But most of the time what did you remember what did you think แต่ว่าส่วนใหญ่เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตท่านท่านคิดถึงอะไรคะท่านท่านท่านจำท่านจำท่านจำสิ่งใดได้มากกว่ากัน Sometimes silently, you are making a argument. ในในบางในบางเวลาเนี่ยท่านท่านโต้เถียงกับคนอื่นในใจค่ะ At that time also mind or cognitive process arise too with unwholesome states of mind in Javana. และในในขณะที่ท่านโต้เถียงคนอื่นในใจ ก็มีอกุศลอกุศลจิตเกิดขึ้นในมโนทวารแล้ววิถี If it is so, consider how dangerous it is. Most of the time, we are, we are thinking, we are taking unwholesome objects. So most of the time, mind or cognitive process is unwholesome mind or cognitive process. ท่านขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่ามัน น่าสะพึงน่าสะพึงกลัวเพียงใดคะเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเราเนี่ยเรามักจะคิดถึงอารมณ์ที่เป็นอกุศลมากกว่าดังนั้น อกุศลจิตเกิดขึ้นในในจิตของเราเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตนะคะ If we don't realize this unwholesome mental process with insight knowledge we will not see the fault of them. That's why Buddha taught in the Masatipatthana Sutta, if there is raga, know that there is raga. If there is dosa, know that there is dosa. By doing so with inside knowledge, you see the fault of them. You don't want to be with them. You change your way of living. You change your mind. You change your object. ถ้าเผื่อว่าท่านไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยวิปัสสนาญาณว่าอากุศลอกุศลจิตเกิดขึ้นในจิตของท่านอย่างเช่นอย่างเช่นราราคะอย่างเช่นในจิตตานุปัสสนาของสติปัฏฐาน ก็สอนให้รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือจิตไม่มีโทสะซึ่งถ้าเผื่อว่าท่านได้เห็นได้ด้วยวิปัส ได้ด้วยญาณปัญญาแล้วว่าขณะนี้จิตท่านมีราคะ ขณะนี้จิตท่านมีโทสะท่านท่านจึงจะเห็นว่านี่เป็นโทษนี่เป็นโทษแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวค่ะ so some they they complain if we pay attention the unwholesome states of mind is it not that we are accumulating unwholesome karma แต่ว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมบางท่าน ที่บ่นว่า ถ้าเราไปใส่ใจอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็จะทำให้เกิด เกิดอกุศลจิตขึ้นนะคะ เขาเขาบ่นใช่ไหมอาตมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจนี่ ไม่รู้มีมีคนมา มีคนสามมีคนบางคนบนนะบนว่า ถ้าเราไปกำหนดรู้อากุศลจิต ไม่เป็นอากุศลหรือใช่ so in the วิ b ั a n g a Atthagata, It is explained. Tatha yoga vacharo kama vitakasa bada gata gadanathan kama vitakanwa samasati inyanwa kinchi sankharan discerning unwholesome mentality. The reason is to know the cause of their arising and to know the fault of them and to cut these causes. ในอัตถกถาของวิพังได้อธิบายว่าทำไมทำไมเราจะต้องกำหนดดูอกุศลจิต ก็เพื่อที่จะได้เห็น ปัจจัยที่ทำให้เกิดอกุศลจิตขึ้นแล้วได้เห็นโทษของอกุศลจิตและเพื่อที่จะได้ละกิเลส Here it is explained especially for vipassana meditation. So to be able to contemplate impermanent suffering non-self on the akusala, on the unwholesome states of mind, we first we need to know these unwholesome mentality and mental process. และในระดับวิปัสสนาญาณ ซึ่งจะต้องกำหนดดูพระไตรลักษณ์ ดังนั้นเราจึงก่อนที่เราจะก้าวไปถึงขั้นกำหนดดูพระไตรลักษณ์ เราจำเป็นที่จะต้องได้กำหนดดูอกุศลอกุศลจิตและเจตสิกก่อนนะคะ เพื่อที่จะสามารถที่จะกำหนดดูความเกิดดับของจิตและเจตสิกนั้น แล้วกำหนดรู้สามัญลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้ค่ะ So here the main words is b a d a Gadanatan to remove or to cut the cause คำว่าปัทะที่ที่ที่ที่ท่านพูดนี้หมายถึงว่าในการกำหนดดูนี้เพื่อที่จะเพื่อที่จะละเหตุและ to remove เพื่อที่จะเพื่อ remove ละ เพื่อที่จะละเหตุและตัด และตัดกิเลสค่ะ If we don't know with our inside knowledge we will not see the fault of them that's why we are continuously doing with happiness ถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดดูและเห็นโทษของมัน เราก็จะเราก็จะยังคงเพลิดเพลินที่จะอยู่กับอกุศลอย่างมีความสุขอะคะ่ะ Every meditator, those who discern the unwholesome mentality, they requested me, Pandey, is it impossible to not to do it? I don't want to do because I felt very sad. I felt discomfort. So I don't want to do because they see practically not like before at all. Mm. และผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ปฏิบัติ เพื่อที่จะกำหนดดูอกุศลจิตเนี่ยก็มักจะขอร้องพระอาจารย์ว่าไม่ทำได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าในเวลาที่เขากำหนดดูอกุศลจิตเนี่ยทำให้ทำให้เขารู้สึกอึดอัดเศร้าหมองแล้วก็เป็นทุกข์มาก ดังนั้น ซึ่งมันแตกต่างออกไปจากในเวลาที่เขาไม่เคยได้ศึกษา ไม่เคยได้กำหนดดูด้วยยานมาก่อน ซึ่งเมื่อก่อนนั้นเขาไม่ได้เศร้าหมองแต่ว่ามีความสุขกับมันแต่ว่า เดี๋ยวนี้เขาเขาอึดอัดมากที่จะต้องมามาเผชิญกับอกุศลจิตด้วยยานทำให้เขาเขาไม่อยากปฏิบัตินะคะ But I told them to know the fault really you need to continue until you understand deeply only then you can remove you want to remove them แต่ว่าพระอาจารย์ได้สนับสนุนเขาโดยบอกว่าในการที่จะเห็นเห็นโทษเห็นโทษเห็นภัยของอกุศลจิตเขาจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อที่จะให้ให้รู้ในพิษภัยของอกุศลจิต เพื่อที่จะสามารถละ ถ้าหากว่าเขาต้องการละใช่ไหมคะ และเมื่อเขาเห็นโทษ แล้วจะทำให้เขาต้องการที่จะละ ที่ละกำจัดผู้ปฏิบัติ ไม่ทำอย่างจริงจัง ไม่ดี ไม่ดี แล้วก็คนที่ไม่ทำติดต่อต่อเนื่องไป เขาก็ทำอย่างเดิม ก็เลยสิ่งที่สำคัญมาก ต้องลงมือทำจิตต่อตอนเลื่อนไป ถ้าไม่ทำก็ไม่สามารถเห็นโทษที่อยู่ในอกุศลธรรมและกุศลธรรมด้วยกัน เข้าใจไหม กุศลจิตก็เกิดดับอย่างรวดเร็วไม่มีสิ่งใดที่เป็นนิจจไม่มีสิ่งใดที่เป็นสุขะไม่มีสิ่งใดที่เป็นอัตตา มีเตอအနိจ္ดဒขะอันနาตา คนทั่วโลกก็คิดว่า กุศลจิตเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในทางธรรมคนที่สามารถรู้ แจ้งเห็นแจ้ง รูปนามประมาทที่เกิดดับอย่างรวดเดียวกุศลจิตอกุศลจิตเหมือนกันเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็เลย อยัางอยากหลุดพ้นจากที่จากสิ่งต่างๆ ทั้งหมดไปเลยเข้าใจไหม If we don't see this with inside knowledge, we will think good is good, bad is only bad. But everything is really not good, just for suffering. ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้เห็นด้วยวิปัสสนาญาณเราก็เราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่ดี สิ่งที่เลวก็คือสิ่งที่เลวแต่ว่าเมื่อเราได้เห็นด้วยวิปัสสนาญาณว่าไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็มีแต่การเกิดดับเกิดดับ ก็ไม่มีสิ่งใดที่ดีเลยอะค่ะ because this is only because of knowing and seeing ultimate reality. If there is no, if there is lacking of these, it is impossible to feel that they are just for suffering. นี่เป็นเพราะว่าการถ้าถ้าท่านได้รู้แจ้งเห็นแจ้ง สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เพราะว่าเราเอ๊ะ เมื่อเราได้รู้แจ้งเห็นแจ้งหรือว่าภาษาบาลีเลือกว่าได้ญาณทัศนะเราเราเราก็จะได้เห็นทุกข์แล้วก็จะอยากหลุดพ้นจากทุกข์ความเข้าใจและความรู้สึกอย่างนี้เกิดในบุคคลที่สามารถรู้สามารถเห็น รู้ประมาท นามประมาท ที่แท้ตามความเป็นจริง ถ้าไม่สาถ้าไม่สามารถรู้ ไม่สามารถเห็น รูปประมาทนมประมาทที่เกิดดับอย่างรวดเร็วแต่กุศลจิตและอกุศลจิตที่เกิดดับอย่างรวดเร็วไม่สามารถก่อให้เกิดความรู้สึกนี้ ที่อยากจะรู้อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดได้ ใช่ไหมทุกเรียบเรลาเข้าใจไหม 嗯。